anda esto. Sí. Informe confidencial número 1623-42-93 de la Secretaría de Inteligencia de Estado, SIDE. Agente Roberto Corbalán, alias Ramona Galarza, seudónimo de operaciones de alto riesgo. Plan Menem, presidente de los Estados Unidos en 1993, operativo de Avellaneda a Manhattan. Método infiltración de dirigentes peronistas en el Estado Se Celada, aviso electoral después del 5. Está traducido, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. A conflicted world. Un mundo conflictivo. Hungry. Hambre. Wars. Guerras. Drugs traffic. Narcotráfico. Racism. Racismo. Unhappy social in general. Descontento social en general. And inside that chaos, y dentro de ese caos. Una ciudad. New York. shining City, una ciudad deslumbrante. Cuyo encanto es precisamente el hambre. The violence. La violencia. The traffic. El narcotráfico. El racismo. And the social. Y los descontentos sociales en general. New York. Para que Nueva York no pierda su encanto. En las próximas elecciones municipales. Voter Minio Iglesias, New York voter Iglesias, Intendente de Nueva York able to intendant. Un intendente capaz. Able to anything. De cualquier cosa. Herminio Iglesias, New York Intendant. Herminio Iglesias, Intendente de New York. A man who he hasn't anything. Un hombre al que si le falta algo. Is because that when he take to put. Es porque cuando tuvo que ponerlos, los puso. Anything. The left egg. Herminio Iglesias. Herminio Iglesias. intendente, Intendente. For New York, never miss his Para que Nueva York no pierda su encanto. I love New York. Hello, Verminio. It's up to you. New